وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <clears throat> Donc on est aujourd'hui au cours numéro 34 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية et euh, c'est une réfutation des principes des, des groupes de, de hizbiyin, hein, comme les Ikhwan et les, et les, autres de cette tendance qui essaient de, de défendre l'idée qu'on peut utiliser la démocratie pour établir un État islamique. Et donc, euh, ce chef, il a ramené dans son livre toutes les preuves et il a répondu à toutes les shubuhat et tous les, faux arguments qui sont présentés par ces gens-là pour essayer de, défendre la démocratie. Euh, et euh, donc on est arrivé à la fin du livre. Et aujourd'hui, on devrait terminer ça. Euh, aujourd'hui, Donc, euh, c'est le cours 34. Et le chef, il est en train de continuer encore à répondre à certaines des shubuhat d'Abdul-Majid al-Zindani, le Ikhwani au Québec, euh, pardon, <laughs> le Ikhwani au Yémen, pardon. Et euh, Abdul-Majid al-Zindani, c'est un pharmacien de, formation, d'accord Les gens le considèrent souvent comme étant un cheikh, un savant de l'islam, pourtant c'est un pharmacien de formation, et il n'est pas parmi les ulama, comme Cheikh Mourbil, il l'a expliqué, Donc, <coughs> لشيخ الدين آه، الملاحظة الحادية عشر قال الديمقراطية كلمة أجنبية ليست بعربية ولها أصلان الأول أن يحكم الشعب أو, أو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أي يحل ما شاء ويحرم ما شاء وهذا هو الكفر الصريح الذي قلت عنه صنم العصر ولكن هنالك جانب, جانب من الديمقراطية عندنا وله اسم آخر وهو أن يختار الشعب حكامه Donc ça c'est une shubha que Abdul Majid al-Zindani a mentionné et elle est mentionnée par d'autres également qui essaient de supporter ou défendre cette idée-là. Comme euh, Al-Qardawi, il, il, utilise la même shubha hein, dans sa façon de prétendre qu'on peut utiliser la démocratie. Puis Tariq Ramadan et d'autres aussi de cette tendance-là, ils utilisent cette chouba. et on va voir c'est quoi cette C'est Ils disent que la, euh, dit la démocratie c'est un mot étranger, c'est pas arabe, c'est pas un mot arabe. Et elle a deux, fondements, ou deux origines. La première, c'est que le peuple se dirige par lui-même, c'est-à-dire le peuple peut rendre halal ce qu'il veut et rendre haram ce qu'il veut. Et il dit, ça c'est un coffre clair. Et j'ai dit, il dit, à Zendani, j'ai dit, dit moi-même à ce sujet-là que c'est l'idole de l'époque, c'est l'idole de l'époque actuelle. Mais il y a un autre aspect à la démocratie qui est connu pour nous par un autre nom, et c'est-à-dire que le peuple choisit ses dirigeants ou son dirigeant. Donc lui, il essaie de, diviser la, définition de la démocratie. Il y a une partie de la démocratie qui signifie que le peuple se dirige par lui-même, hein, euh, comme la définition du mot démocratie lui-même, démos, kratos, hein, ça veut dire le peuple, et kratos c'est le pouvoir, donc le pouvoir du peuple, et que c'est le peuple qui se dirige lui-même. Donc ça c'est la définition qui est connue, que tout le monde connaît par rapport à la démocratie, la souveraineté du peuple. Tandis que lui, il dit, il y a une autre définition à la démocratie, c'est-à-dire que tu choisis ton dirigeant. Et ça, on va voir que premièrement, ça c'est la démocratie elle-même, hein, et que ça fait partie de la démocratie, hein, et euh, que de dire qu'il y a deux définitions à la démocratie, ça c'est faux. C'est pas pas ça qui est connu par ceux qui appellent à la démocratie et qui enseignent la démocratie. Ils n'ont jamais dit qu'il y, a deux catégories, une qui consiste uniquement à choisir son dirigeant, puis une qui consiste à légiférer, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est euh, pour lancer de la poudre aux yeux aux gens qui connaissent pas et qui comprennent pas la réalité de, ce sujet-là. Donc euh, Al-Qardawi, il utilise la même chose. Et euh, le, frère qui a écrit, qui a, qui, a le site qui s'appelle la page de la maison de l'islam ou page la page de l'islam ou je sais pas quoi, il, y a, il s'appelle Ahmed Lala, puis il y a un autre qui s'appelle Mohamed Patel. Eh bien, les deux, ils ont des textes qui défendent ces idées-là, qu'il y a une démocratie, euh, c'est-à-dire de choisir le dirigeant, puis que ça, c'est pas contraire à l'islam, puis qu'on peut enlever du pouvoir le dirigeant quand il est injuste, ainsi de suite, comme les Khawarij. Hein. Donc, on va lire la réponse, qu'est-ce que le chef il dit à ce sujet-là, pour voir comment répondre à ces gens-là lorsqu'ils utilisent ce, genre de choses. الشيخ دي قلت من أين لك بهذا التقسيم المبتدع للديمقراطية إن النظام الديمقراطي ليس له إلا معنى واحدا وهو حكم الشعب بالشعب والنوع الثاني الذي زعمت بأنه من ديننا هو نفسه معنى حكم الشعب بالشعب ثم إنك قد عرفت الديمقراطية في شريط لك بعنوان تحريم الانتخابات بأنها حكم الشعب بالشعب وهي أصل وثني ونقلت عن الرئيس إبراهام آه، لينكون إبراهام لينكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعريفه للديمقراطية مقرا له بأنها حكم الشعب بالشعب بل كل من تناول مسألة الديمقراطية بالحديث لا يختلفون بأنها حكم الشعب بالشعب وأنها كفر ولم يتعرضوا لما قمت به من تقسيمها إلى قسمين فهل جهل هؤلاء ذلك وعلمته وعلمت أنت هل غفلوا هل غفلوا عن ذلك وتنبهت هل نسوا ما هل نسوا ذلك وتذكرت أم إنه ابتدعت ابتدعته من عند عند من عندك أو من عندياتك ثم من أين لك أن الشعب له أن يختار حكامه بطريقة النظام الانتخابي وقد تقدمت الأدلة الناصعة التي تدل على تحريم هذا النظام جملة وتفصيلا الشيخ explique il dit où est-ce que tu as trouvé cette division innovée de la démocratie hein, que, le, que le système démocratique c'est euh, une partie que c'est le peuple qui se dirige par lui-même puis l'autre partie c'est choisir le dirigeant où est-ce que tu as trouvé ça la démocratie, le système démocratique, il n'a qu'une seule et unique définition. C'est le, que le peuple se dirige lui-même. Et la deuxième catégorie que toi tu prétends que ça, ça fait partie de notre religion, hein, ça, ça c'est la même signification que la signification de la souveraineté du peuple, ou que le peuple se dirige lui-même, parce qu'il choisit son dirigeant. Hein, puis toi tu, tu as toi-même défini la démocratie de cette manière dans une, dans une de tes cassettes que tu as faites qui s'appelle l'interdiction de, des élections. Tahrim al-intikhabat. Hein? Ça c'est le titre de la cassette. Après tu as dit que c'est le, le, le pouvoir du peuple ou que c'est le peuple qui se dirige lui-même. Le peuple qui, se, qui est dirigé par le peuple. Et, que, et tu as dit que c'est à, à l'origine, c'est une origine païenne, idolâtre. Hein? Et puis tu as mentionné les paroles du dirigeant Abraham Lincoln, hein, qui était un des fondateurs, des pères fondateurs des, États-Unis euh, d'Amérique, et il a défini lui-même la démocratie en disant que c'est le peuple qui dirige le peuple, c'est le, gouvernement du peuple qui est dirigé par le peuple. Et euh, il dit tous les savants qui ont parlé de la démocratie qui ont, parlé de la démocratie, euh, ils n'ont jamais divergé entre eux sur la question de la définition de la démocratie. Ils étaient tous d'accord pour dire que c'est le peuple qui dirige le peuple et que c'est coffre. Et ils n'ont jamais commencé à diviser les choses en deux catégories comme toi tu l'as fait. Est-ce que ces gens-là, euh, ils n'ont pas su cette division-là alors que toi tu l'as su est-ce qu'ils en ont été insouciants alors que toi tu, as, fait, tu, as, fait attention hein, Est-ce qu'eux ils ont oublié alors que toi tu t'en es, es, souvenu Ou bien tu l'as inventé de toi-même Où est-ce que tu as entendu Où est-ce que tu as appris Où est-ce que tu as su D'où est-ce que tu as tenu cette idée que le peuple, euh, le peuple dans l'islam a le droit de choisir son dirigeant par le système de l'élection Où est-ce que tu as trouvé ça alors que nous on a présenté les preuves qui sont euh, irréfutables que c'est interdit, ce système d'élection. Euh, complètement. Peu importe de quelle façon tu veux l'appliquer. Après, le chef dit « Thumma, euh, lam yaqif بك الحال عند هذا التفصيل المبتدع للديمقراطية بل أخذت تستدل له وتصوره بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم تساءلت فهل إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق وأن هناك أخلاقا كانت في الجاهلية طيبة هل لأنها كانت في الجاهلية نشطب عليها وجوابا على قولك هذا يقال إن الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق الجاهلية ما أقره إلا بوحي من عند الله Donc le chef il dit ensuite, et tu ne t'es pas arrêté à, cette, à, à, à, vouloir faire cette division euh, de la démocratie que tu as inventée toi-même, tu t'es pas arrêté là, en plus tu as essayé de justifier ça, puis d'utiliser un autre argument euh, comme preuve, en mentionnant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « J'ai été suscité ou on m'a envoyé uniquement pour compléter le meilleur ou le plus noble des comportements, le plus noble des caractères. Donc, <clears throat> ils se basent là-dessus pour essayer de justifier la démocratie. Et ça, on en a des gens comme ça à Montréal, parmi les Irwans, qui essaient de parler de cette façon. Ils disent, nous, qu'est-ce qui, compte pour nous C'est de travailler sur les valeurs qu'on a en commun, les valeurs de la société québécoise. Hein? ils parlent au de cette manière. Ils disent la justice, la propreté, l'honnêteté, hein, le respect des, de, le respect de, de, la nature et des trucs de ce genre. Donc ils a, on a toutes ces valeurs en commun, nous on est d'accord avec ça. Et ils, ils, oublient de parler des valeurs qu'on a qu'on n'a pas en commun, c'est-à-dire des valeurs qu'on a nous en islam, que eux les koufars rejettent, qui sont les fondements du tawhid, qui sont les fondements de la foi en l'islam, la foi en le Coran, la foi en la sunna. Et le, rejet du tawhid, euh, le rejet du et le rejet du kufr, hein, et les bases de la, de la foi et de l'islam, que ces gens, que on a ces choses-là qui nous divisent, hein, et qui nous séparent de ces coupables Donc comment parler juste de ces soi-disant valeurs, puis négliger les choses les plus importantes et les plus essentielles de notre religion sans compter d'autres exemples aussi et d'autres péchés que ces gens-là considèrent comme étant acceptables, alors que pour nous, elles sont complètement à rejeter. <clears throat> Donc, eux, ils utilisent ce hadith-là pour dire il y a des valeurs universelles sur lesquelles on est tous d'accord, elles existaient avant l'islam, elles existaient dans la jahiliya, et le prophète sallam, il les a acceptées. Donc ça, ça prouve que c'est des valeurs universelles, soi-disant. Et le chef, il explique, il répond à ça il dit, parce que eux ils posent la question, si le prophète sallam est, est venu pour compléter la noblesse des caractères, alors ça veut dire qu'il y avait un caractère et un comportement dans la jahiliya qui était bon. Est-ce que parce que c'est un, comportement de la jahiliya on va le rejeter hein? Le cheikh il dit, pour répondre à cette choubha, il dit ce que le prophète Mohammed sallam a accepté dans la Jahiliya, c'est uniquement en se basant sur la révélation qu'il l'a accepté. Et donc il les a acceptés, ces, comportements-là et ces caractères-là de la Jahiliya, parce qu'ils étaient en accord avec la révélation. Pas parce que c'était des valeurs universelles, soi-disant comme eux ils disent, parce que les valeurs universelles, c'est les valeurs de l'islam. Hein C'est pas qu'il y a des valeurs universelles en dehors des valeurs islamiques, comme ces gens-là ils essaient de prétendre. Hein non. Les valeurs que les koufars ont, qui sont en accord avec l'islam, oui, on les accepte, parce qu'elles sont en accord avec les valeurs universelles de l'islam. Mais celles qui sont en contradiction avec les valeurs de l'islam, on les rejette. Ben, c'est sûr qu'ils ont ils avaient des restes de la religion d'Abraham, ils avaient et même les poufards d'aujourd'hui, là, qui se disent laïcs ou athées, ils ont encore des, plein de, de valeurs de, de, la religion juive ou chrétienne qu'ils suivent aujourd'hui. Et ça, ça vient de quoi Ça vient de la, ça vient d'Allah. Donc, sur ces principes-là, on, on, va accepter, mais les choses dans lesquelles ils ont contredit le message des messagers et la révélation d'Allah, on va les rejeter. Comme par exemple quand ils parlent d'homosexualité puis de trucs comme ça, ça c'est dans leurs valeurs, ça. Est-ce que nous on va accepter ça, ces valeurs-là, parce que eux ils acceptent ces valeurs-là Pour eux c'est des valeurs universelle. que quelqu'un il a le droit de se marier avec un homme s'il est un homme, puis une femme s'il est une, si elle est une femme. Ça c'est pour eux des valeurs universelles. Nous on n'accepte pas ça. Et ça c'est pas des valeurs universelles, au contraire. Hein Donc euh, ça c'est juste un exemple. Pour eux la fornication c'est une valeur universelle. Quelqu'un a le droit d'avoir des rapports sexuels avec un autre adulte consentant tant qu'il veut, comme il veut, hein et nous, on, dit non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas des valeurs universelles ces choses-là, même s'ils prétendent que c'est des valeurs universelles. Et ils, prétendent que le shirk et l'idolâtrie et le kof et la, les autres trucs de sorcellerie et de magie puis de, que ça c'est pas interdit, ça doit pas être interdit par euh, par la, loi, alors que tous les messagers d'Allah ont interdit ces choses-là. Hein? Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh dit « Amma qawluka inna hunaka » أشياء في فيما يقصدون بالديمقراطية أشياء صحيحة مثل اختيار الشعب لحكامه وإلزام الحكومة بمشاورة النواب ومحاكمة كبار المسؤولين وعزل المسيء عند آه، منهم وهذه مبادئنا هذا ديننا بوحي من؟ بوحي من؟ أبوحي من عند الله أم بوحي من عند الشيطان فإن كانت من عند الله ومن ديننا فما تزعم فبرهن على ذلك بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة ومن سيرة السلف الصالح وهيهات هيهات أن تجد ذلك أما مجرد الدعوة فقد شبعنا وشبع الشعب من دعو دعاويكم الخالية من البرهان والحمد لله قد تم إجلاء الأمر من جميع الجوانب بأدلة واضحة لكل سني متبع وصواعق, وصواعق مرسلة على كل ضال مبتدع فظهر أن هذه الدعوة من وحي الشيطان الرجيم قال تعالى إن الشيطان سول لهم وأملى لهم أضف إلى ذلك لما لم تذكر لما لم تذكر هذا التفصيل المبتدع عندما أجريت آه، عندما أجرت مجلة المستقبل حوارا معك وسألتك ما رأيك في الديمقراطية قلت فقبل قبلناها وقبلها علماء اليمن عندما قيل لنا هذه شورى Donc le cheikh, il, il, il répond encore une fois, il dit, et toi, et, et il parle d'Abdul Majid Zendani. Hein? il, mentionne une de ses paroles encore une fois. Il dit, tu as dit, il y a dans la démocratie des choses qu'ils veulent dire qui sont bonnes, qui sont correctes, comme par exemple de choisir que le peuple choisisse son dirigeant, d'imposer aux dirigeants de, consulter les, députés, euh, de, juger les grands responsables lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas correctes, de les enlever de leur poste, de les destituer lorsqu'ils font du mal, euh, tout ça, il dit ça c'est de nos principes à nous, c'est de notre religion à nous. Le chef il répond, il dit, de quelle révélation ça De quelle révélation Est-ce que c'est la révélation d'Allah ou bien la révélation du shaitan hein? si, tu prétends que ça vient d'Allah et que c'est de notre religion, comme tu le prétends, alors amène les preuves évidentes et amène les preuves qui sont tranchantes et claires du Coran et de la Sunna et de la voix des salafs salih Hein, et, jamais, hein, jamais, jamais tu vas être capable de trouver ces preuves-là. C'est seulement des prétentions que, que, vous faites, hein, et le peuple en a, a ras-le-bol, comme on a dit, hein, de vos fausses prétentions. On, a, on est rempli, on a, été rempli, rempli de vos prétentions, et le peuple est a été également ras-le-bol de vos prétentions qui sont vides, qui n'ont aucune preuve. Alhamdulillah, et on a éliminé toutes les shubuhat et les, choses que vous pouviez essayer de ramener pour supporter vos, idées avec des preuves claires que toute personne peut comprendre, que tout le monde peut comprendre, et toute personne qui est sunni, qui est sur la sunna et qui suit la sunna, il peut comprendre clairement ces preuves qu'on a mentionnées qui réfutent vos idées. Et également, ce sont des foudres Hein, qui sont envoyés sur vous, hein, sur les gens de Bid'a et sur les gens d'égarement, chaque égaré, chaque mubtadi il est frappé par cette foudre qui vient des preuves qu'on a mentionnées. Et donc, on a fait, on a fait clairement apparaître la, la, la da'wa, que, que votre da'wa et vos prétentions, c'est de la révélation du shaitan, rajim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans Surat Muhammad, ذلك آه، الشيطان سول لهم وأملى لهم c'est-à-dire le, le shaitan les a séduits et trompés et le verset, ah, le, le verset au complet ça dit quoi c'est-à-dire إن الذين إن إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم c'est-à-dire ceux qui sont revenus sur leur pas après que le, droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est ça le verset au complet. Ensuite, le cheikh il dit, <coughs> et rajoutons à ça, pourquoi tu n'as pas mentionné le détail de, cette invention que tu as fait, de diviser la démocratie en deux catégories, hein, comme tu l'as fait Lorsque tu appelles l'entrevue avec le magazine Al-Mustaqbal, hein, lorsqu'ils ont fait un, un, un entretien avec toi et qu'ils t'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses de la démocratie Et que toi tu as répondu, nous l'avons accepté et les savants du Yémen l'ont accepté lorsqu'on leur a dit c'est ça c'est la shura hein? le chef il répond maintenant dit li ma'aka fil jawab waqfatan الوقفة الأولى قولك قبلها علماء اليمن قلت فهلا سميت لنا هؤلاء العلماء حتى ينظر أهم من علماء اليمن السلفيين أم من علماء البدعة المضلين الداعين إلى الانتخابات ومما يؤيد أنهم من دعاة وعلماء الانتخابات البيان الذي صدر عن علماء اليمن كما نشرته جريدة الجمهورية ومما جاء فيه نصه على ترسيخ على ترسيخ الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء اليمن آه، بين جميع أبناء الشعب اليمني وفي كافة محافظات الجمهورية اليمنية وضرورة الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة Le cheikh dit, j'ai deux points à mentionner par rapport à ta réponse que tu as donnée au magazine Al-Mustaqbal, le premier point, c'est lorsque tu as dit que les savants du Yémen l'ont accepté. Je dis, pourquoi tu n'as pas mentionné le nom de ces soi-disant savants dont tu parles, pour qu'on puisse vérifier, est-ce que ce sont les ulama qui sont sur la sunna et qui sont ou bien ce sont ceux qui sont sur la bid'a et qui sont des, gens qui sont dans l'égarement parmi ceux qui appellent et qui invitent aux élections. Et le cheikh dit ensuite ومما يؤيد أنهم من دعاة وعلماء الانتخابات il dit et parmi les choses qui supportent et qui montrent que, ce, que ceux dont tu parles sont les gens qui invitent aux élections et qui, et qui sont les ulama des élections la, la, la, clarification qui a été mentionnée de la part de certains ulama du Yémen qui ont été, euh, qui ont été euh, diffusés dans le journal de la République, Jaridat al hein, le, 6 du mois de Safar 1415, qui correspond au 14 juillet, euh, 14 juillet euh, 1994. Le numéro du, journal, c'est de l'édition, c'est 9132. Euh, Ça, c'est pour ceux qui voudraient bénéficier. Donc, dans ce journal-là, hein, ils ont mentionné, hein, ils ont mentionné une série de, soi-disant ulama qui sont en accord avec la démocratie, et, c'est la preuve que ce ne sont pas des ulama salafiyines, parce que qu'est-ce qui était mentionné dans, dans, ce, dans cet écrit-là C'est le texte, c'est écrit, qu'est-ce qui suit C'est écrit pour ancrer la, euh, la liberté la justice et l'égalité entre tous les fils du Yémen, du peuple yéménite. Euh, et dans toutes les provinces de la République yéménite. et la nécessité de prendre le, de, rester ou de suivre le principe d'échange de, de, du pouvoir, c'est-à-dire de, s'échanger de façon pacifiste le pouvoir, comme dans les élections puis tout ça. Donc c'est la preuve que ce ne sont pas des ulama salafiyines, parce que les ulama ils ne vont jamais être d'accord avec ces idées-là. Et le chef il explique que euh, ah oui, qu'est-ce qu'il explique ici Ça, ça me fait penser à la même chose qu'est-ce que les, les Hizbin à Montréal, ils ont fait quand ils ont parlé de la charte Hein, la charte euh, de la citoyenneté. Ils ont écrit une charte, une, déclaration citoyenne au Québec. Les, tous les groupes de Hizbiyin à Montréal, les associations, les mosquées, des individus hein, qui sont connus dans la communauté soi-disant, dans la communauté euh, des Hizbiyin, eh ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont écrit une charte dans laquelle ils affirment leur citoyenneté et qu'ils sont des Québécois à part entière qui sont d'accord avec la démocratie, avec l'égalité des sexes, avec la liberté de religion et de croyance, ainsi de suite. Et ça, c'est des choses contraires à l'islam, contraires au fondement de la religion. Et ils ont mis toutes les signatures et les noms des personnes qui ont signé et les associations qui sont d'accord avec eux dans cette, euh, dans cette euh, organisation-là et dans cette déclaration-là. Donc tout ça, c'est pour montrer l'égarement de ces gens-là. Ensuite, <clears throat> il y a eu, euh, ensuite, il y a eu aussi d'autres euh, choses de ce genre aussi en Europe. Il y a soi-disant 400 mosquées et associations qui ont signé une genre de charte, hein, de déclaration soi-disant de charte des droits et libertés, etc. Puis ça aussi c'est la même chose que les Hezbiens ici au Québec, qui ont fait cette même charte-là, soi-disant la charte islamique pour les musulmans en Europe. Donc tout ça c'est des exemples de Hezbiens qui veulent se présenter comme étant les représentants de l'islam et des musulmans et ils approuvent des principes et des idées démocratiques pour faire plaisir aux kuffars. Après le cheikh il dit al-waqfatu thaniya قولك عندما قيل لنا هذه الشورى عندما قيل لنا هذه الشورى هذه الوقفة الثانية قلت الرد من وجهين آه، الوجه الأول بينوا لنا من الذين قالوا لك إنها شورى أم أنكم تقبلون كلام, كلام الكلام من كل ناعق به والوجه الثاني إن لفظة قيل عند عند علماء الحديث تستخدم في الغالب لتضعيف القول والحمد لله فالقول بأن الديمقراطية شورى قول ضعيف بحكمكم وإن كنتم تعرفون استخدام العلماء لمثل هذه الألفاظ وقد تم البيان وقد تم بيان ضعف هذه القول آه، وقد تم بيان ضعف هذا القول من عدة وجوه كما تقدم Donc, le chef il dit, <clears throat> la deuxième, le deuxième point de vue pour réfuter cette idée-là, La, euh, on peut la, deuxième partie qu'on voulait critiquer par rapport à la réponse qu'il a faite au journal ou au magazine de Al-Mustaqbal, c'est lorsqu'il a dit que les ulama ont accepté ça, ça c'est la première, le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on nous a dit ou lorsqu'on nous a dit que c'était une shura, lorsque des gens sont venus pour leur dire que ça c'est de la consultation, on l'a accepté. Donc le cheikh il dit, on peut répondre à ça de deux points, de deux façons. Qui sont venus qui, C'est qui les gens qui sont venus vous dire que ça c'est choura hein? Hein? qui, qui, sont venus vous voir pour vous dire que ça, la démocratie, ça équivaut à la choura hein? Est-ce que vous acceptez la parole de n'importe quel individu qui vient vous prétendre quelque chose ou vous dire quelque chose Ça c'est de un. Et deux, le deuxième, la deuxième point qu'on peut dire, lorsque tu as utilisé le terme ici, tu l'as utilisé euh, le mot qal, l'as dit maintenir le comme tu as dit qil. Et quand on dit quelque chose, on dit quelque chose comme, quand on parle de quelque chose, on dit qila. En arabe, les ulama de hadith, quand on utilise cette formule, cette forme-là pour dire quelque chose, ça, ça implique que la parole qu'on dit là, elle est faible, elle n'est pas, elle est pas authentique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il a dit, tu dis on a dit. Hein? Donc ça veut dire que c'est pas certain est-ce que c'est vrai ou non, mais on, raconte, ou on dit. Donc quand quelqu'un dit quelque chose de, dans cette façon-là, ça, ça implique que la parole que tu dis est, elle est faible. Et donc, lorsque tu as parlé de, de, la démocratie et que tu dis que ça, on nous a dit que c'est la shura, indirectement, c'est comme si tu es en train de nous dire que ça, c'est une parole qui est faible. Et alhamdulillah, c'est vrai, puisque la démocratie, c'est une parole qui est faible de dire que c'est une shura. Et donc vous avez jugé par vous-même que cette, que cette euh, utilisation-là et ce terme-là, il est faible lorsque vous dites que c'est la shura. Même si vous ne saviez même pas l'utilisation des savants de hadith par rapport à ces termes-là, vous l'avez fait peut-être même inconsciemment. Et puis le cheikh il dit, بل هم يلبسون قال الشيخ مقبل رحمه الله بل هم يلبسون على الناس يغالطونهم في هذه المسألة ويلبسونهم لباس الإسلام يلبسونهم لباس الإسلام وعبد المجيد وعبد المجيد الزنداني أولهم في ذلك le cheikh il dit le cheikh Mokbel en bas de page il, il a mis une note il a dit ces gens là c'est eux qui trompent les gens et ils, ils, induisent les gens en erreur au sujet de cette question de démocratie en disant que c'est la Shura. Et ils trompent les gens, ils mettent, ils mettent à, cette, euh, à la démocratie un, une apparence islamique. Pour donner une apparence islamique, ils l'appellent Shura. Et Abdul Majid Az-Zindani, c'est un des premiers à faire ça. Donc, il fait, il fait, il fait semblant hein, qu'on lui a dit ça alors que c'est lui-même. Il dit, on nous a dit c'est Shura. C'est lui le premier à dire que ça c'est Shura. Alors, il, il veut tromper les gens. Le cheikh dit, وقد سئل أيضا في نفس الجريدة فقال السائل ما رأيكم أو ما رأيك في الأحزاب فأجاب كل حزب يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الحق بقدر بقدر تمسكه بالكتاب والسنة وهو على الخطأ والباطل بقدر ابتعاده عن السنة عن الكتاب والسنة Donc, il y a une autre question qui a été posée par le même magazine, On lui a demandé quelle est votre opinion au sujet des partis. <clears throat> Abdul Majid al-Zindani a répondu, il a dit tous les partis qui s'accrochent au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sur la vérité selon la proportion dans laquelle il s'accroche au Coran et à la Sunna. وهو على الخطأ والباطل بقدر ابتعاده donc et, il est, et ce parti est dans l'erreur et dans la fausseté selon la proportion d'éloignement qu'il a du Coran et de la Sunna le cheikh il dit il répond à cette, euh, à cette parole et ça c'était dans le magazine Al-Mustaqbal le numéro 84 le 1er mars 1992 de la deuxième année. Le cheikh il dit أقول je أين أنت من الآيات والأحاديث التي تحذر من الحزبية وتضم الاختلاف ألم تسمع قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى لا تكونوا من ال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله ألا إن حزب الله أه وقوله ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وغيرها من الآيات وقد تقدم ذكر ذلك في الباب الثاني من من في الباب الثاني عند الكلام على مفاسد الانتخابات المفسدة الثانية فأين هذا التقسيم في هذه الآيات آه، إن التحزب والأحزاب الموجودة في الساحة كلها أحزاب مبتدعة ضالة ذلك أن الذي يمثل حزب الله حقا هم أهل السنة والجماعة السلفيون وما عداهم من سائر الأحزاب فهي من أحزاب الشيطان بما فيهم الاشتراكيون والناصريون والشيعة والبعثيون وغيرهم فهل يقال إن في هذه الأحزاب حقا ما الحق الذي عند هؤلاء ليس موجودا عند الفرقة النادية المنصورة السلفيين إن هذا التفصيل قد يقال عند الحديث عن الأفراد أما الأحزاب بتنظيماتها وهيهاتها ومبادئها فالذي يقال فيها إنها أحزاب مبتدعة وباطلة لشيخ الدين pour répondre à cette parole de Zindani au sujet des partis Il dit, où est-ce que tu as, euh, où te tiens-tu par rapport aux versets et aux hadiths hein, qui, avertissent les musulmans contre le partisanisme et qui blâment et qui critiquent la divergence Est-ce que tu n'as pas entendu le verset dans lequel Allah dit dans le, dans le Coran, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux Donc, en quoi que ce soit, « Lestamin fi shay » ça c'est dans le verset 159 dans surah Al-An'am. Et le verset ensuite, et ne soyez pas, alaykum salam, wa et ne soyez pas parmi les mouchriquins, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque partie se réjouissant de ce qu'ils ont avec eux, de ce qu'ils possèdent. Ça c'est le verset 31 et 32 dans Surat Ar-Rum. Le Cheikh il dit, et aussi le verset 19 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le, le parti du shaitan, ce sont les perdants. Le parti du shaitan, ce sont les perdants. Ensuite, il y a beaucoup d'autres versets qu'on a déjà mentionnés dans le deuxième chapitre, lorsqu'on a parlé de, des méfaits de la démocratie, on a expliqué dans le deuxième méfait tout ce qui a rapport avec cette question. Alors, où est-ce que d'où est-ce que tu trouves, toi, cette, cette division par rapport à, à cette, cette, cette euh, Yani, où est-ce que tu as trouvé cette, cette, catégorie, cette façon de catégoriser les partis hein, par rapport à, ces versets hein, De dire que il y a euh, de dire que c'est permis qu'il y ait des partis dans l'islam. Le cheikh il dit le, partisantisme et les partis qui sont présents actuellement sur le, sur le terrain sont tous des partis de bid'a égarés. Et le seul parti qui est représenté par l'islam, euh, le seul qui est le parti d'Allah parmi les partis, parmi les groupes, c'est ceux qui sont réellement le parti d'Allah et le hizb d'Allah, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a, as salafiyoun C'est eux qui sont le parti d'Allah. Les autres partis sont des partis de bid'a et ce sont des partis du shaitan et y compris parmi eux les socialistes et les nazistes, et les chiites et les ba'thiyoun et les autres également. Ce sont tous des partis du shaitan. Et euh, est-ce qu'on va dire au sujet de ces partis-là qu'à l'intérieur de ces partis-là il y a du vrai ou il y a des vérités Il dit quelle vérité ces gens-là, ces partis-là peuvent-ils posséder Il dit Il dit quelle vérité ces partis-là peuvent-ils posséder qui n'est pas déjà présente dans le parti de ahl Sunnah wal Jama'a et dans le parti des Salafiyin. Hein, parce que, comme on a expliqué déjà, il n'y a pas différents partis. Il n'y a pas différents groupes dans l'islam. Il n'y a qu'un seul groupe auquel tous les musulmans doivent adhérer, sans exception. C'est le parti d'Allah, le parti du Coran et de la Sunna, le parti de Ahl Sunnati wal Jama'a, le parti du groupe sauvé et du parti victorieux, du groupe victorieux. C'est tous les musulmans, peu importe où ils sont et où ils vivent, ils doivent tous suivre cette voie et participer à cette voie et croire en cette voie et se désavouer de tout autre groupe qui est contraire à cette voie-là. C'est ça que tous les musulmans doivent suivre. Parce que Allah et le prophète dans le Coran, on trouve, et dans la Sunna, on trouve des versets qui nous ordonnent d'être sur la jama'a et de suivre la jama'a et de suivre le surat al-mustaqim, le droit chemin, et de suivre la vérité, et de suivre la révélation, et de suivre la sunna. Il n'y a, a, aucune place où on nous dit divisez-vous en parties et faites des groupes, et soyez plusieurs, soyez euh, pluralistes, euh, acceptez la divergence et les, divisions. Il n'y a rien, nulle part de ça dans le Coran. Au contraire, on trouve que Allah, il nous interdit de nous diviser, il nous interdit d'être en groupe et en partie, et il nous demande d'être unis et d'être tous ensemble dans le même parti, c'est-à-dire le parti qui suit le Coran et la Sunna et la voie des salafs C'est ça l'obligation qu'on a et le devoir qu'on a. Donc, le cheikh il dit si tu veux parler par exemple comme il a dit lui chaque partie il, est, sur la vérité proportionnellement à la façon dont il s'accroche au Coran et à la Sunna et il est dans le faux et dans l'égarement par rapport à la quantité ou à la proportion avec laquelle il s'éloigne du Coran et de la Sunna. Le chef il dit ça, tu peux, dire ça au sujet des individus, mais tu ne peux pas dire ça au, au, sujet du parti en général. Hein. Le chef il dit parce que tous les partis, avec leurs organisations, et leurs leur, euh, comités et leurs principes, hein, tous ces partis-là, tu dois, tu dis à leur sujet, on dit à leur sujet que ce sont tous des partis de bid'a et d'égarement. Hein? et il dit Wallahu a'lam après il dit et le cheikh Bakr Abu Zayd il dit وقال الشيخ بكر أبو زيد فلنعتبر بالفرق لا بشعار الجماعات الإسلامية فلنعبر بالفرق لا بشعار الجماعات الإسلامية لأن جماعة المسلمين واحدة لا تتعدد على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما عدا الجماعة المسلمين وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة من فرق من جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين donc le sheikh il dit que le sheikh Bakar Abu Zayd il a dit on doit, on doit euh, exprimer, quand on parle des partis islamiques, on ne doit pas dire les partis, on doit dire les sectes, les sectes islamiques, pas les partis islamiques. Pourquoi Parce que il y a un seul parti pour les musulmans. Hein? Il n'y a pas de, de, de, de partis multiples dans l'islam. Il y a un seul parti et un seul jama'a pour les musulmans. Hein, et c'est de suivre ce que le prophète sallam a suivi ainsi que ses compagnons. C'est ça le parti que Allah nous ordonne de suivre. Tous les autres groupes et, et, et partis sont en réalité des sectes qui se sont séparés de ce parti-là qui est le parti des musulmans. Et ça c'est un point très important à comprendre et ça c'est mentionné dans le, dans le livre du chef Bakr Abu Hukm al-Intima. Après le cheikh, il dit قلت وكذا يقال إن حزب الله لا يتعدد بل هو على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الذي يمثل جماعة المسلمين أما ما عدا حزب الله من سائر الأحزاب فهي من حزب الشيطان والله أعلم Le cheikh il dit, et de même que le parti d'Allah, il ne se divise pas, il n'est ne, pas multiple, c'est un seul parti. Et, donc, c'est le parti qui était sur ce que le prophète sallam suivait, ainsi que ses compagnons. Et c'est ça qui représente le parti des, musulmans. Tout ce qui est en dehors du parti d'Allah, parmi les autres groupes et les partis qui existent, sont les partis du shaitan. Wallahu a'lam. Le dit ensuite, فمن البلايا التي ولدها النظام الانتخابي في اليمن ما قاله عبد الله سعتر في شريطه المعارضة فقد أورد حديث التميم الداري في, في النصيحة الدين النصيحة ثم قال في مقام الإنكار على من ينكر المعارضة فمن, فمن في الأرض لا يجوز أن نعترض عليه ومن هو المعصوم إذا كان رب العالمين جل وعلا تقول له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فإذا كان الرب رب العزة يقول لرسوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين قلت انظر أخي القارئ الكريم كيف تتجارى الأهواء بأصحابها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب الكلب بصاحبه فلا يبقى مفصل إلا دخله رواه ابن أبي عاصم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما آه، وصححه الألباني انظر أخي القارئ الكريم كيف أدى الهوى بصاحبه هذا القول إلى أن يستدل بجواز المعارضة آه، آه، الخروج على الحاكم المسلم الملتبس بالظلم أو الفسق, أو الفسق بقول الملائكة لربها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بمعنى أن الملائكة قد اعترضت على ربها بسؤال ذلك بسؤالها ذلك فكيف نمانع من جواز المعارضة إن المسكين لا يفرق بين سؤال الاعتراض وبين سؤال الاستعلام والاستكشاف عن الحكمة كما هو حال الملائكة الكرام في هذا المقام قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقول الملائكة هذا ليس على وجه على الوجه ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقول يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم يفسد في الأرض ويسفك الدماء Le cheikh il dit, un point vraiment incroyable, hein, le cheikh il dit, et on peut mentionner un autre exemple de ça, parmi les malheurs que certains d'entre ces gens-là ont ramené avec le système démocratique au Yémen, ce que Abdullah al satar il fait partie des Hizbiyin à Sana'a, dans la ville de Sana'a. Il l'a ramené dans sa cassette, dans une cassette qu'il a intitulée Al-Mu'arada, c'est-à-dire l'opposition. Et il a mentionné le hadith de Tamim, al-Dar, Tamim ibn Awsin al-Dari, radiallahu anhu, dans le hadith Ad-Din al-Nasiha. Naam. C'est-à-dire la religion, c'est le bon conseil. Donc dans le hadith qui parle de la, la, la nasiha, de donner le bon conseil, donc ce gars-là, Abdullah Sa'ta, ce hizbi, il a dit au sujet de l'opposition, il yani de s'opposer aux dirigeants, il a dit, euh, il parle contre ceux qui s'opposent à l'opposition, et ceux qui disent on ne doit pas s'opposer aux dirigeants. Donc pour, les critiquer, il dit qui sur terre, euh, qui sur terre il n'est pas possible de s'opposer à lui. En vous demandez, qui est-ce qu'on n'a pas le droit, à, qui on n'a pas le droit de nous opposer, hein? qui est infaillible. Si le Seigneur des mondes, les anges peuvent lui dire Hein? le, verset, le verset 30 dans Surat al-Baqarah, est-ce que tu vas mettre sur la terre ceux qui vont faire le désordre sur, sur la terre et qui vont faire couler le sang, alors que nous, nous sommes en train de euh, te glorifier et chasser tes louanges, hein, ou bien de, de, de, mentionner tes louanges et de, te, de, te, de te glorifier Mais oui, c'est grave.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 Le verset 1 en Surat al-Ahzab. Donc, le cheikh il dit, regarde frère, cher lecteur, hein, comment les passions coulent dans les gens qui sont frappés par les passions. regardez comment leurs passions circulent en eux. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa a dit vrai lorsqu'il a dit qu'il y, y aura des gens qui, en qui les passions vont couler en eux comme la rage coule dans la personne quand elle a été mordue par un chien, hein, elle devient enragée et la rage prend le contrôle de chaque petit espace de son corps. Et eh bien c'est comme ça que ces gens-là deviennent lorsqu'ils sont pris par la passion, pris par la bid'a, ils deviennent enragés, comme des, comme des gens qui ont été mordus par un chien qui a la rage. Hein et eh bien c'est comme ça. Et ça c'est un hadith rapporté, selon, euh, rapporté par Ibn Abi Asim, c'est un hadith qui est apporté selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, et qui est authentifié par Sheikh al-Albani dans As-Sunnah, de l'imam al-Asfahani ibn Abi Asim. Le Sheikh il dit, regarde, comment la passion a amené cette personne à dire une parole aussi grave et essayer de justifier l'opposition et le, fait de se rebeller contre le dirigeant qui fait de l'injustice ou qui fait des péchés en utilisant la parole des anges lorsqu'elles ont dit à Allah, est-ce que tu vas mettre sur la terre ou créer sur la terre celui qui va faire le désordre et qui va faire couler le sang pour répandre le sang Alors, en voulant dire que les anges sont opposés à leur Seigneur en posant cette question, alors comment tu peux toi interdire aux hommes de s'opposer aux dirigeants Et ce pauvre miskin, ce malheureux, Hein? il, même pas, il ne sait même pas faire la distinction entre une question qui est posée par opposition et une question qui est posée dans le but de demander à comprendre la sagesse et à découvrir la sagesse qui est derrière cette chose-là. Comme les anges l'ont fait. Quand les anges ont posé la question à Allah, c'est pas pour s'opposer à, la création d'Allah et pour s'opposer à la décision d'Allah, c'est plutôt pour demander à Allah de, leur faire comprendre et de leur dévoiler ou de leur faire comprendre la sagesse qui est derrière le fait de mettre sur terre ces créatures-là hein, et ces êtres-là qui vont faire du mal. Donc le cheikh, il, répond, il dit que l'imam Ibn Kathir, il a répondu à, il a répondu à ça dans son tafsir. Hein, lorsqu'il a expliqué ce verset-là, il a dit, et l'ange, les anges, quand ils ont posé cette question à Allah, c'est pas pour s'opposer à la décision d'Allah hein et c'est pas par jalousie non plus pour les, les enfants d'Adam non plus c'est pas par jalousie non plus comme certains pourraient s'imaginer hein, parmi les gens qui, qui interprètent le Coran ils disent non ils ont posé cette question pour demander à comprendre et pour demander la connaissance et pour demander de, euh, de leur faire comprendre et leur faire voir la sagesse et la raison qui est derrière cette création-là. C'est tout. Donc, il demande au notre Seigneur, quelle est la sagesse Quelle est la sagesse Quelle est la raison euh, euh, de, créer des êtres pareils qui vont faire du désordre sur la terre et qui vont faire couler le sang Alors que nous, on te glorifie, on te sanctifie, hein, jour et nuit, sans arrêt. Donc ça, c'est dans le tafsir de l'imam Ibn Il répond à ça. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit le chef. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول عن أهل الأهواء لهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجده وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأسورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم Et ça, c'est une parole donc de Ibn Taymiyyah qu'il mentionne, qui est tirée du volume 7, hein, Majmou al-Fatawa, à la page 119. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, à propos des gens de la passion et des gens des bid'ah, Il dit tu trouveras ces gens-là, ils ne se reposent sur, ils ne se basent sur aucun hadith. C'est-à-dire ils ne se basent pas sur les hadiths du prophète ni sur les sahaba, ni sur les tabi'in, ni sur les imams des musulmans. Et ils ne se basent pas non plus sur la sunna, ni sur le, consensus des salafs et les narrations des salafs. Ils se basent uniquement sur leur raison et sur la langue. Hein, les preuves la rationnelle, soi-disant, comme ils appellent eux, et les preuves linguistiques. C'est tout. Ils ne se basent pas sur la révélation et sur ce qui vient d'Allah. Et tu les trouves, tu trouveras pas qu'ils vont se baser sur le tafsir qui est rapporté, qui, qui est basé sur les narrations des hadiths. Hein ou bien qui mentionnent les hadiths et les paroles des salaf. Non. Ils se basent seulement sur les livres de littérature et sur les livres de philosophie que les, leurs chefs ont écrits et leurs leaders ont écrits. Hein C'est là-dessus qu'il se base. Après le chef dit قلت فدعاة الانتخابات لا يعتمدون على لا يعتمدون في فهمهم للكتاب والسنة على آثار السلف من الصحابة والتابعين وإنما يعتمدون على العقل واللغة فضلوا وأضلوا كثيرا ومن ذلك الضلال ما استنبط من الآيات الكريمة السابقة جواز المعارضة بحجة أن الملائكة اعترضت على الله عز وجل والله المستعان وقد تقدم آه، معنا كلام نفيس لابن القيم حول إحداث التفاسير المخالفة لتفسير السلف لشيخ الزي Euh, les, les, les, la, parole de Taymiyyah qu'on a maintenant, ça, ça s'applique parfaitement à la parole des gens qui appellent à la démocratie, ils ne se basent que sur leur propre compréhension du Coran et de la Sunna, et ils ne se basent pas sur le Coran et la Sunna, et sur les paroles des salafs, ou sur les paroles des sahaba et des tabi'in, ils ne se basent pas, ils ne se basent que sur leur raison et sur la langue, alors ils se sont égarés eux-mêmes, et ils ont égaré beaucoup de monde avec eux, et euh, parmi les, exemples des d'égarement, c'est le fait qu'ils ont extrait du verset, par exemple, qu'on a mentionné dans Surat al-Baqarah, lorsque les anges posent la question à Allah Ils se basent là-dessus pour justifier les oppositions aux dirigeants. Ça, c'est grave, quand même. Hein. ils, utilisent, ça pour justifier l'opposition aux dirigeants en disant que les anges se sont opposés à Allah. Subhan Rabbi al-Azim Comment quelqu'un peut dire ça alors que Allah il dit dans le Coran à propos des anges La Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hein, Allah dit à propos des anges, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas dire, euh, désobéir à Allah, hein, ils ne peuvent pas désobéir à Allah dans les ordres que Allah donne, et ils font ce qu'ils sont ordonnés. Hein. Et il y, a il y a un autre verset, il y a d'autres versets aussi qui mentionnent ça. Hein. La bil qawl. Hein ils ne le dépassent pas dans leurs paroles. Qu'est-ce que Allah dit Exactement. Juste après, Allah y répond, après il dit Moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc ça y est. Vous, vous, vous, vous voyez les choses de cette façon, superficielle et limitée. Hein, les anges, ils voient ça comme ça. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que Allah sait au sujet de qu'est-ce qu'il a créé sur Terre et qu'est-ce qu'il a fait dans les êtres humains. Donc ça c'est un exemple aussi de, la, façon dont Allah, leur a répondu. On voit clairement euh, que c'est clair. Et on a expliqué aussi déjà dans euh, le livre, dans les cours passés, euh, dans un des cours qu'on a fait, on a parlé de la parole de l'imam Ibn Qayyim al jawziya lorsqu'il a parlé des gens qui font des tafsirs et des interprétations du Coran qui sont en contradiction avec les tafsirs des salafs. Donc vous trouvez ces gens-là aujourd'hui, comme, comme Qardawi, comme euh, Ramadan, et comme beaucoup d'autres également parmi les modernistes, Tariq Souidan, euh, euh, euh, Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, tous ces gens-là, ils font le, tafsir du Coran par leur, par leur raison. Yani, des fois ils l'écrivent, mais des fois ils le parlent aussi, ils le disent aussi, mais aussi ils l'écrivent, ils ont des livres aussi. Et qu'est-ce qu'ils font ils prennent les versets du Coran et les interprètent sans mentionner de preuves, sans mentionner de références, sans mentionner de hadith, sans retourner au salaf. Et s'ils veulent essayer de vraiment essayer de tromper les gens, ils vont retourner à des tafsirs des Mu'tazila, ou les tafsirs des Shia, ou des tafsirs des Soufis, ou des gens de Bid'a, qui ont dit des choses qui sont en accord avec leur passion, ils vont le mentionner comme si c'était des références ou comme si c'était des preuves. Et hein. s'ils trouvent des hadiths ou des versets qui vont en contradiction avec ce qu'ils disent, ils le cachent et ils le déforment. Hein. Ou bien ils prennent une partie des, hadiths qui sont en accord avec ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils veulent et, ils cachent l'autre partie qui est en contradiction avec ce qu'ils veulent euh, que, les gens sachent au sujet de ces choses-là. Donc ça c'est les exemples de l'attitude de ces gens-là. Maintenant le chef il explique le dernier point et c'est un point très très important. Le chef il dit الملاحظة الثانية عشر euh, le, le, le, le douzième point, on a fait le onzième tantôt, là c'est le douzième maintenant, euh, les paroles de Zindani encore une fois, il dit, قال فنقول لهؤلاء المغمورون والمفتونون بها, بها لأنها في جوانب آه، كما قلت جوانب تتفق مع شعرنا مع شرعنا وديننا فنقول لهم ماذا تريدون قالوا نريد الديمقراطية ليش لأنها فيها الحرية وهذا موجود في دينكم وما تبحثون عنه من حق عند غيركم هو في الدين هو باسم الإسلام هو في الدين هو باسم الإسلام باسم الإسلام فقالوا شورى وقولوا فقولوا شورى وقولوا أمر بالمعروف ونهي عن منكر وقولوا نصح وقولوا تحاكم إلى كتاب الله وأعطوا أسماءها الإسلامية ولكن ها هو الذي نقصده ونحن نسميه ديمقراطية نقول لهم لا مشاحة في الاصطلاح ولكن الأولى أن نسميها باسمها Donc, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage Zindani, il est en train encore une fois de lancer de la, de la poudre aux yeux. Il dit فنقول لهؤلاء المغمورون المفتونون Et le cheikh en bas de page, il met un commentaire à ce sujet-là ici. Il dit بالديمقراطية يعني قوله المغمورون أو المفتونون خطأ لغوي وصوابه المغمورين المفتونين لكثرة الأخطاء اللغوية عند الرجل أضربنا صفحا عن تتبعها Le cheikh il dit qu'il y a une faute en arabe, dans la langue arabe ici lorsqu'il parle, au lieu de dire فنقول لهؤلاء المغمورون المفتونون, ça devait être mansoub. Pourquoi Parce que il y a le, il y a le harf jar, le lin, et après ça devrait être marmourin al-maftounin, et non pas al-marmouroun al-maftounoun. dit mais il dit dans ses paroles, il y a tellement de fautes d'arabe, de, de grammaire, qu'on a cessé de les, de les mentionner, on a cessé de les, de les calculer. Avec le sens Non, non, mais c'est juste pour indiquer que des fois il parle, il parle mal l'arabe quand il parle. C'est un arabe. Mais les arabes quand ils parlent, il faut savoir que les arabes quand ils parlent arabe dans la rue, ou bien quand ils parlent devant les gens, ils ne parlent pas en respectant les règles de la grammaire arabe. Hein? et parlent, comme, comme, euh, les, comme les gens, comme par exemple les, Québécois quand ils parlent, il hein. faut ils parlent n'importe comment, sans sans, prendre, euh, sans faire attention aux règles de grammaire, eh bien les Arabes font la même chose avec leur langue. Vous ils parlent dans leur dialecte, ou bien ils parlent d'une façon, mais ils parlent, ils parlent sans respecter les règles de grammaire. Eh bien il y a des choses comme ça, hein, des, choses de différents pays, quand il parlent aux gens, ils leur parle d'une des, façon, mais ils ne respecte pas les règles de grammaire. Et ça, ça en même temps, c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien. Quelqu'un peut faire des fautes, c'est sûr, personne n'est parfait, mais je veux dire, il y a des fautes comme si, euh, quand c'est des grands chouyours et des ulama, quand ils font des fautes comme ça, c'est, ça montre qu'ils ils, font pas attention. Donc le chef il dit, euh, on dit à ces gens-là qui sont qui, ont la, qui ont la fitna pour la démocratie, ils aiment la démocratie trop. Il dit qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là hein, Il dit il y a des choses, ok, dans la démocratie qui sont en accord avec notre religion et qui sont en accord avec notre notre charia. Donc on va leur dire qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Ils disent on veut la démocratie. Pourquoi parce que dans la démocratie, il y a la, liberté, à à ça, ok. là, le chef il répond, il dit, mais ça c'est déjà présent dans votre religion. Ce que vous cherchez de la vérité chez les autres, il est déjà dans votre religion, dans le au nom de l'islam, dans le nom de l'islam. Donc, dites, au lieu de dire démocratie, dites shura, ou bien vous dites ordonnance du bien, interdiction du mal, ou bien vous dites le conseil, nusr ou bien vous dites de juger par le livre d'Allah. Donne... Ouais, c'est-à-dire ils veulent jouer, et là il est en train de leur dire, écoutez, ce que vous aimez chez les démocrates ou dans la démocratie, ça existe chez nous, il y a des noms pour ça, puis c'est des noms islamiques. Et là, il essaie de dire que chez, euh, les koufars, qu'est-ce qu'ils ont comme démocratie Nous, on a la même chose, mais c'est connu par d'autres noms. Oui, c'est Zendani qui dit ça. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la shura, c'est pas la même chose que la démocratie, que l'ordonnance du bien et que l'interdiction du mal, c'est pas la même chose que la démocratie, que la nasiha, c'est pas du tout non plus la même chose que la démocratie, hein. Donc, il essaie d'induire les gens en erreur de cette façon. Il dit de juger par le livre d'Allah, dites juger par le livre d'Allah, et ainsi de suite. Donnez à ces choses, à la démocratie, des noms islamiques. Mais, il dit, mais, ce que vous voulez, nous, il dit, ce que vous voulez, nous on l'appelle démocratie. Donc, on leur dit, il n'y a pas de problème avec le nom. Vous pouvez utiliser les noms que vous voulez. L'important, nous, quand on l'utilise, on l'utilise à notre façon, à nous, dans notre signification. Donc ça, c'est la façon dont les gens de les jouent avec les mots. Ils vont, ils vont dire le mot démocratie, mais ils ne veulent pas dire avec le mot démocratie, ils ne veulent pas dire la même chose que les koufars. Et donc, ils induisent les musulmans en, erreur et ils induisent les koufars en erreur, en faisant croire aux koufars qu'ils parlent de la même chose qu'eux, alors que ce n'est pas vrai, et en faisant croire aux musulmans qu'ils parlent de la même chose que les koufars, mais c'est un langage codé, en voulant dire, bon, on va utiliser le mot démocratie, mais on ne parle pas du tout de la démocratie, on parle de d'autres choses. Donc tu ne sais pas en réalité est-ce qu'ils parlent de ça ou non. Est-ce qu'il parle démocratie ou non Est-ce qu'il parle d'islam ou non et puis, et puis ils disent à la fin, la fil silah, Ça c'est une parole que les ulama disent. C'est-à-dire, c'est pas le, le, le, terme ou la terminologie, c'est pas un problème. Ok C'est pas un problème de la terminologie que tu utilises. L'important c'est qu'on est, d'accord sur les principes. Mais les principes de la démocratie et les principes de l'islam sont opposés. Donc tu peux pas dire la fil silah. Et c'est ça ce que le chef va expliquer. Et Qardawi, il utilise la même ruse la même chose dans ses écrits. Et donc, euh, Tariq Ramadan, la même chose. Il utilise un mot que les koufars aiment, et parce qu'il sait que c'est un mot qui est à la mode, et qui est apprécié des koufars, que les koufars aiment ce mot-là, il l'utilise pour les rapprocher, pour ça déjà pour dire, ben, si on utilise ce mot-là, ils vont nous accepter, ils vont nous aimer, ils vont aimer ça, donc on va l'utiliser. Les hein? koufars aiment le mot démocratie, on va le faire, mais on va l'interpréter à notre façon. Ils aiment le mot euh, justice, on va, utiliser le mot justice, mais à notre façon. Ils aiment le mot laïcité, ok, on va, utiliser le mot laïcité, mais nous, on va lui donner un autre sens. Ils aiment le mot féministe, on va utiliser le mot féministe nous aussi, mais on va lui donner une autre interprétation islamique, soi-disant. Et en faisant ça, ils déforment la réalité de l'islam et ils mentent aux gens et ils induisent les gens en erreur. Donc, euh, c'est pour ça que par la suite, ils se font accuser d'avoir un double langage. En réalité, ils n'ont pas un double langage, ils ont le même langage pour les musulmans, pour les non-musulmans, sauf qu'ils ont une double signification aux mots qu'ils qu'ils utilisent. Et c'est ça, c'est plus dangereux encore que le double langage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti contre les gens qui ont deux visages. Et le prophète nous a averti contre les gens qui ont deux langues. Ils ont une langue avec ceux-là, une autre langue avec ceux-là. Un visage avec ceux-là, un autre visage avec ceux-là. Et les salafs disaient, il y a comme C'est-à-dire, faites attention de ne pas être coloré dans votre religion. Avec, avec, avec lui, tu es bleu. Avec l'autre, tu es rouge. Avec l'autre, tu es jaune. Tu changes de couleur comme un caméléon. Hein? Tu t'adaptes avec le, les gens avec qui tu es, tu veux t'infiltrer avec eux, puis parler pour qu'ils t'acceptent. Non, ça c'est pas, ça c'est pas permis. Peu importe où tu es et peu importe avec qui tu parles, tu dois leur dire les choses telles qu'elles sont et clairement. Pas changer de langue et de langage chaque fois que tu parles avec des gens pour les, pour qu'ils t'acceptent. Donc le cheikh il dit, قلت وقد تقدم الرد على ما اشتمل كلامك هذا ça aussi ça c'est pas bien par exemple, des fois les gens ils vont, ils vont, euh, comme tu dis, ils sont avec les Québécois, ils veulent faire des blagues avec eux ou parler à leur façon pour se faire accepter d'eux. Euh, le musulman, il doit avoir sa personnalité et il doit se faire respecter pour ce qu'il est, pas essayer d'emprunter de, d'emprunter la personnalité des autres pour se faire accepter d'eux. Et donc, euh, souvent c'est ça ce qui se passe les Québécois, ou bien que ce soit autre que les Québécois, parce que moi je sais même, ma mère est québécoise, ma famille c'est des Québécois, ok, et, j'ai grandi dans les écoles avec les Québécois, que ce soit des, chrétiens ou des athées ou autres, ça c'est pas grave, hein? il maintenant, il y a plein de Québécois qui sont convertis à l'islam, donc alhamdoulilah, ça, ça c'est une règle générale, on doit comprendre une chose, c'est que dans l'islam, on doit, comme le prophète sallallahu a dit, il est venu pour compléter le plus noble des caractères. Donc peu importe qu'est-ce que tu, que tu sois québécois ou haïtien ou algérien ou autre, que tu es musulman, tu dois avoir le plus noble des caractères. Et tu dois essayer d'amener les gens à adopter cette noblesse-là et à, respecter cette noblesse de caractère que tu as en toi. Et donc, tu ne vas pas niveler, niveler par le bas, tu nivelles par le haut. Tu ne vas pas te rabaisser à leur niveau pour qu'ils t'acceptent, mais toi tu vas t'élever par ta, noblesse de caractère et tu vas les faire eux s'élever vers toi pour qu'ils remarquent ta noblesse de caractère et ta, dignité et en même temps qu'ils vont essayer en ta présence de, eux de changer de façon de parler pour montrer qu'ils ont à s'élever dans leur comportement, et dans leur caractère parce que souvent c'est ça malheureusement, comme j'ai mentionné ça souvent, en la présence des gens, des Québécois parfois ou d'autres, ils vont faire des, blagues. Ils vont faire des blagues parfois, des choses, ils vont dire des choses perverses ou des choses mauvaises pour faire rire. Et puis ils vont te tester comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils utilisent cette méthode de, parce que quand ils ne sont pas capables de dire quelque chose franchement à quelqu'un, ils le disent en blague ils disent la même chose qu'ils diraient de façon sérieuse, mais ils le disent en blague. Comme les humoristes. Quand ils veulent pas insulter quelqu'un, ils, disent quelque chose insultant, mais en riant. Et donc, les gens ont, l'impression, ah, mais c'est une blague. Mais c'est sérieux en même temps. Hein? c'est parce qu'ils n'ont pas assez de courage, ils sont trop lâches pour le dire sérieusement, alors ils le disent en blague. Mais des fois, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Hein? Alors c'est pour ça. Nous, le musulman, on ne doit pas dire, accepter la vérité. Et même, même quand on blague, on doit être sérieux. Et on doit dire la vérité. Le prophète sallallahu a dit, moi je fais des blagues, mais je ne mens jamais. Il a dit, malheur à celui qui dit des choses fausses pour faire rire les gens. Alors nous, on n'a pas le droit de dire des choses fausses et des mensonges pour faire rire les gens. Il faut rester véridique, même quand on blague. Ok? Le cheikh dit ensuite, آه، وقد تقدم الرد على ما اشتمله كلامك هذا ولكن هناك تعليق على قولك لا مشاحة في الاستلاح لا بد منه قال آه، سعيد عبد العظيم وهكذا آه، وهذا لهذا إذا كان الاستلاح لا يصادم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكل اصطلاح معنى متفق, متفق عليه عند أهله فإذا كان الاصطلاح يخالف معناه ما في الإسلام من معان فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة إليه وإن, وإن قيد بوصف إسلامي كما يحلو للبعض أن يصنع فيضيف الإسلام للفن أو للاشتراكية أو للديمقراطية على سبيل الترويج للبضائع الفاسدة وإلا فما علاقة الإسلام بالاشتراكية الشيوعية وما علاقة الإسلام بهذا الفن الرخيص فالواجب على كل مسلم أن يستقي الله في أقواله وأفعاله وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Le cheikh, بعض سعيد عبد العظيم de Saïd Abdel qui a écrit son livre Euh, la démocratie dans la balance il dit la question quand les chouyours disent la machahata في on vous l'a dit comme il n'y a pas de problème dans la terminologie que tu utilises tu peux utiliser la terminologie que tu veux le cheikh il dit ça c'est uniquement si cette terminologie là elle ne vient pas en opposition elle ne vient pas euh, euh, frapper ou s'opposer aux textes qui sont dans le Coran et dans la Sunna du messager alayhi wa sallam. Parce que toute, terminologie qu'on utilise, hein, euh, elle, qui a elle a une signification euh, sur, laquelle les gens qui l'utilisent sont d'accord. C'est-à-dire, quand on a utilisé une terminologie dans un domaine quelconque, les gens se sont mis d'accord pour utiliser cette terminologie-là. En médecine, il y a des terminologies médicales que les médecins vont utiliser, ils sont tous d'accord sur qu'est-ce que ça signifie. La même chose en informatique, la même chose en ingénierie ou en d'autres, en, droit, hein. il, y a des, il y a des mots qui sont utilisés, il y a des termes qui sont utilisés, et les gens se sont mis d'accord sur la signification de ces termes. Une fois que les gens sont d'accord sur qu'est-ce que ce terme-là signifie, il n'y a pas de problème, le terme que tu veux utiliser, tu l'utilises. La même chose en islam il y a des terminologies qui sont utilisées en islam, dans différentes sciences islamiques, comme dans le fiqh, ou dans le hadith, ou dans le tafsir, ou dans l'usul, ainsi de suite. Les ulama se sont mis d'accord sur la signification de ces, de ces terminologies-là, et ils se sont mis d'accord pour les utiliser dans une signification spécifique. D'accord Maintenant, tant que la signification qui est utilisée, tant que la signification de ces terminologies-là on est d'accord sur ces significations-là et qu'elles sont en accord avec l'islam, dans ce cas-là, oui, on a le droit de l'utiliser. Hein? Mais si ces terminologies-là ont des significations qui contredisent les significations qui sont dans l'islam, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de les utiliser dans le sens qu'on invite les gens à ces choses-là. Hein? et de les, de les relier à des, ou de leur donner des descriptions islamiques, comme certains aiment le faire, Hein, vous allez voir certains musulmans qui disent l'art islamique ou le, socialisme islamique ou le théâtre islamique ou la démocratie islamique, comme s'ils veulent essayer de faire de la publicité pour ces choses-là, hein, au nom de l'islam. Et quel est le lien entre l'islam et le socialisme ou le communisme il n'y a aucun lien entre l'islam et ces, choses-là. Et il n'y a aucun lien entre l'islam et le théâtre et les trucs de ce genre. Donc, comment voulez-vous associer ces choses-là à l'islam Donc, dans des cas comme ça, ce n'est pas permis. Et moi, je rajouterais aussi un point à ça, parce que le cheikh, il dit, le musulman, il doit craindre Allah dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Et Allah, il, a, euh, il mentionne le verset de Surat Qaf, le verset 18. Hein? il n'y a pas un mot qu'il prononce, excepté qu'auprès de lui, il y a un script hein, qui est proche, qui, euh, qui note ce qu'il qu'il dit. Deux, oui. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est écrit par les anges. Donc, crée Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la question d'utiliser le terme, les terminologies. Il y a un verset dans Salat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au, au euh, il dit au aux musulmans de ne pas, de ne pas utiliser le terme ra'ina. Et ça, j'en ai déjà parlé euh, dans les cours passés, quand j'ai expliqué euh, ce point-là. Mais il n'y a pas de problème de le, de le rementionner aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a pas de problème d'utiliser la démocratie. Hein. Il dit, disent, euh, <clears throat> écrit, on voit même l'attitude hypocrite de ce, de ce, de ce membre des Ikhwan musulmans, ou un des, responsables des Ikhwan musulmans, euh, comme, euh, comme al-Qardawi, il dit Je voudrais ici rappeler que je ne suis pas friand de l'usage de termes issus de langues étrangères telles que démocratie, etc., pour exprimer des notions islamiques. Mais lorsque le mais lorsqu'un vocable se banalise et s'emploie communément par les gens, nous ne pouvons pas rester sourds aux usages. Au contraire, nous devons comprendre sa signification afin, d'éviter toute méprise et exagération, pour ne pas lui donner un sens différent de ce qu'entendent ceux qui en parlent et ou le prônent. Cela garantit que notre jugement sera juste et équilibré. Et il n'est pas gênant que ce terme soit d'origine étrangère, car le jugement ne porte guère sur le titre et le signifiant, mais sur le fond et le signifié. Donc là, ma a fait Et il se contredit, bien entendu, quand il dit ça, mais euh, ces gens-là, ils n'ont même pas peur de, la de se contredire. Il dit, c'est-à-dire qu'ils parlent pour plaire aux gens et utilisent les mots qui leur fait plaisir, même s'ils sait très bien que ce qu'il veut dire par ces mots-là n'est pas ce que les démocrates veulent dire. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Allah nous interdit dans le Coran d'utiliser des mots qui sont permis si ces mots peuvent avoir des significations fausses dans le but d'éviter les erreurs. Allah dit, ô oh vous qui croyez, ne dites pas ra'ina, favorise-nous, mais dites unzurna, regarde-nous et écoutez. Hein? Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ça c'est le verset 104 dans Soit Al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. وللكافرين Azabun alim. L'imam Ibn Kathir dit au sujet de ce verset dans son tafsir, Allah le Très-Haut interdit à ses serviteurs d'imiter les mécréants dans leurs paroles et dans leurs actions, car les juifs cherchaient des mots par lesquels ils cachaient ce qu'ils voulaient vraiment dire, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et l'imam Ash-Shawkani dit au sujet de ce verset dans son tafsir, Fathul Qadir, la raison de l'interdiction d'utiliser le mot, et pourquoi Allah a dit aux musulmans, ne dites pas ra'ina, mais dites unzurna, il dit la, raison de l'interdiction d'utiliser ce mot est que dans la langue des Juifs, il signifie une insulte. Lorsque les Juifs ont entendu que les musulmans disaient Ra'ina au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire observe-nous, ils en ont profité pour le dire au prophète eux aussi, en donnant l'impression qu'ils l'utilisaient dans son sens pratique, euh, dans son sens, euh, dans son sens arabe comprendre qu'il l'utilisait dans le sens arabe, et en cachant ce qu'il voulait dire en réalité, hein, qu'il voulait l'insulter, selon le sens du mot dans leur langue. Et là ensuite, hein, il y a en cela une preuve qu'il faut éviter les mots qui peuvent sous-entendre une insulte, une défiance, euh, une déficience, pardon. Même si la personne qui utilise ce mot ne l'utilise pas dans le sens de l'insulte, cela dans le but de fermer la porte et d'empêcher de couper l'élément corrupteur de ceux qui y mènent. Allah leur a ordonné par la suite de s'adresser au prophète alayhi wa sallam, par un terme qui n'implique pas de déficience et qui a le même sens. Hein, donc, si c'est le, cas pour un simple mot comme ra'ina, que dire du mot démocratie qui a une signification de coffre qu'à la souveraineté du peuple par le peuple signifie qu'ils décident de ce qui est halal et de ce qui est haram, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut dire la même chose dans un cas pareil. Sinon, on n'a pas le droit de dire ra'ina, parce que ça peut vouloir dire quelque chose de mauvais, et qu'on devait dire unzurna, ça, ça vient fermer la porte à l'utilisation de tout autre mot ou terme que les koufars emploient qui implique une signification qui est contraire à, euh, à l'islam et aux règles de l'islam. الشيخ اللي قلت صدق والله ما علاقة الإسلام بالديمقراطية الكافرة والانتخابات الطاغوتية المبتدعة وبراءة الإسلام منها كبراءة الذئب من دم, من دم يوسف عليه الصلاة والسلام وأخيرا فيا عبد المجيد اتق الله في الأمة اتق الله تعالى في الأمة اتق الله في أبناء الشعب اليمني فإنك مسؤول أمام الله تعالى عن كل ما عن كل من اغتر بكلامك في هذين الشريطين وغيرهما مما نحى منحاها منحاهما ونذكر الموت وتذكر الموت وفتنة القبر وتذكر يوم القيامة وتذكر تذكر الموت وفتنة القبر وتذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال وتذكر وقوفك أمام الله تعالى وسؤاله إياك عما تقول إن هذه المناقشة ما هي إلا نصيحة أرفعها إليك عسى أن تجد قبولا من الله ثم منك ومن الشعب اليمني وغيرهم إن هذه النصيحة ما أردت منها سوى أن أنبئ أن أنبهك على بعض أخطائك في هذه الأشرطة عسى أن تجد منك آذانا صاغية وقلبا واعيا ويعقل ما يسمع فتبادر إلى الله بالتوبة وتعلن ذلك للملأ ببراءة براءة للذمة ونصحا للأمة أقول ليس عيبا أن نبين الأخطاء بل العيب كل العيب أن نسكت عن بعضنا بعضا ونرضي الدنية في ديننا حتى حتى يعمنا يعمنا يعمنا الله بعقاب من عنده والله أسأل أن يوفرنا في ديننا ويهدينا سواء السبيل إنه على ذلك قدير Donc le chef il termine, il dit oui, il a dit vrai, Wallah, il n'y a pas de lien entre la démocratie mécréante et entre l'islam. il n'y a pas de lien entre les élections et les et les élections innovées et l'islam. L'islam est innocent de ces choses-là, comme le, comme, euh, le, le, loup est innocent du sang de Yusuf, alayhi salam. Et il dit pour terminer, oh Abdul al-Zindari, Allah pour la Ummah, crée Allah pour le peuple yéménite, parce que tu seras questionné devant Allah pour chaque individu qui a été trompé par tes paroles dans ces deux cassettes et dans d'autres cassettes également qui vont dans cette même direction. Et rappelle-toi de la mort, et rappelle-toi de l'épreuve de la tombe, et rappelle-toi du jour de la résurrection et qu'est-ce qu'il y a dans ce jour-là. Et rappelle-toi que tu vas être debout devant Allah et il va te questionner au sujet de ce que tu as dit. Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a donné dans cette euh, explication, c'est uniquement pour te donner un bon conseil, hein, pour que tu puisses être accepté par Allah, puis ensuite que ce soit accepté par toi et par le peuple yéménite. C'est une nasiha que j'ai voulu te faire pour te faire comprendre certaines de tes erreurs dans ces, dans ces cassettes, pour que tu puisses en, espérant, en espérant qu'on trouve euh, chez toi une oreille qui écoute et un cœur qui comprenne et qui, qui, qui entend, qui comprenne ce qu'il entend, et que tu te précipites vers la repentance à Allah et que tu le fasses publiquement et ouvertement devant tout le monde pour que tu puisses t'innocenter Hein, et donner la bonne nasiha à la umma. Et c'est pas un, un défaut, euh, c'est rien de mal qu'on euh, montre les erreurs de quelqu'un. Le, le malheur, c'est de se taire quand quelqu'un d'entre nous fait des erreurs et on accepte hein, que notre religion soit rabaissée et ensuite Allah nous donne à tous le, son châtiment parce qu'on n'a rien fait pour corriger l'erreur lorsqu'elle est arrivée. On demande à Allah de nous faire voir clair dans sa religion et on demande à Allah de nous guider au droit chemin et il a la capacité de le faire. Et le chef il donne donc un petit résumé de tout ce qu'il a dit dans ce livre en, quelques points, c'est 13 points. Donc on peut les lire puis on va terminer avec ça. Il dit euh, خلال هذا البحث المتواضع بأبوابه الثلاثة ما يلي من الانتساب للسلفية انتساب للإسلام الخالص آه، والجادة المستقيمة وذلك لأنها تمثل جماعة المسلمين وما عداها من الجماعات والأحزاب الإسلامية فهي من جماعة المسلمين Le Cheikh il dit qu'on a expliqué à travers ce, cette recherche dans les trois chapitres, premièrement que la, de, se, de se dire salafi, c'est de se, de, de, se, de se dire suivre l'islam qui est pur et d'être sur la droite, le chemin droit, et que la da'wa salafia, elle représente le parti ou le groupe des musulmans. Et tout ce qui est en dehors de ce parti-là, parmi les groupes et les sectes islamiques, font partie de, des sectes qui sont divisées de ce groupe musulman-là. Ensuite, il dit comme deuxième point, « Inna nizam al-intikhabi huwa ما هو إلا وليد الديمقراطية الكافرة. Wa salam, il dit le suffrage universel, les élections, c'est une partie de qu'est-ce qu'on appelle euh, يعني la démocratie des kuffar. اتضح ثالثا اتضح لنا البون الشاسع بين النظام الانتخابي الديمقراطي وبين النظام الشورى في الإسلام. On a expliqué clairement la différence entre le système démocratique et entre la shura. On a vu, on a vu qu'il n'y a pas de lien entre les deux. quatrièmement تبين لنا أيضا أن شبه دعاة الانتخابات أوهى من بيوت العنكبوت on a vu que les shubuhat des gens qui appellent à la démocratie et aux élections elles sont plus faibles que la toile d'araignée euh, point numéro 5 اتضح لنا أن الشورى في الإسلام غير ملزم بها ولي أمر المسلمين on a expliqué que la shura dans l'islam elle ne peut pas être imposée aux dirigeants musulmans ensuite il dit سادسا تبين لنا الفرق الكبير في قضية اختيار الحاكم بين النظام الديمقراطي وبين النظام الإسلامي sixièmement on a vu la grande différence entre le, la façon dont on choisit le dirigeant dans le système démocratique et dans le système islamique سابعا أن إن مفسدة واحدة إن مفسدة واحدة من من مفاسد النظام الانتخابي كثيرة برده والإعراض عنه. Il dit septièmement qu'un seul des méfaits qu'on a mentionnés au sujet de la démocratie, c'est suffisant pour le rejeter en, en entier et pour s'en détourner complètement. ثامنا ظهر لنا أن الإسلاميين من دعاة الانتخابات يقدمون النظام الديمقراطي كمنهج يرونه للتغيير لا لا دخل للضرورة في ذلك Huitièmement, on a mentionné, on a clarifié que les islamistes, ceux qui appellent à la démocratie, ils présentent le système démocratique comme étant un, une méthodologie pour changer la société, et on voit donc qu'il n'y a pas de véracité à la prétention qu'ils ont de dire que c'est par nécessité qu'ils l'utilisent. تاسعا وجوب الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم neuvièmement l'obligation de, de faire des efforts pour réunir les musulmans dans une seule jama'a et unir leurs paroles dixièmement تاسعا اتضح أيضا أن دعاة الانتخابات أعرضوا صفحا بفهمهم لنصوص الوحي في قضيتنا هذه عن فهم السلف الصالح Deuxièmement, on a vu clairement que les gens qui appellent aux élections, ils se sont complètement détournés de la compréhension des textes de la révélation au sujet de ce point euh, par rapport à la compréhension des salafs, ils se sont complètement détournés. Euh, douzièmement, euh, onzièmement, تبين أيضا أن تقسيم الديمقراطية إلى ديمقراطية كافرة وديمقراطية إسلامية تقسيم باطل. Onzièmement, on a vu que de diviser la démocratie en deux et de dire qu'il y a une démocratie mécréante et une démocratie islamique, que ça c'est une fausse division de la question de la démocratie. Et deuxièmement, l'obligation de donner le bon conseil à tout musulman, qu'il soit un individu ou que ce soit pour un groupe. Treizièmement, al قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء hein? ils disent que la foi euh, ils disent que euh, il faut avoir la foi que Allah subhanahu wa ta'ala il peut guider qui il veut de la guidance qu'on appelle tawfiq c'est-à-dire quand il donne le, le, réellement le succès que quelqu'un arrive à être bien guidé et que c'est Allah qui euh, guide dans cette guidance là C'est pas toi qui guides celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et ça, c'est dans le verset 56 dans Surat al-Qasas. Et ainsi que d'autres points qui ont été mentionnés dans la recherche. Donc, euh, le chef, il termine donc de cette façon sa, sa risala en donnant une, une générale à tous ceux qui appellent à la démocratie de laisser tomber cette, ce système-là, ainsi de suite. Et moi, ben, pour terminer, étant donné qu'on a fini le livre aujourd'hui, Alhamdulillah, je voudrais juste en même temps remercier les frères qui ont assisté, puis en même temps, euh, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, qu'on a réussi ensemble à traverser les points qui sont mentionnés dans ce livre-là, puis, euh, on demande à Allah qu'il fasse que les connaissances qu'on a acquises dans ce livre-là soient pour nous une lumière et une guidance pour bien comprendre notre religion et s'écarter des gens qui appellent à l'égarement et qui se détournent de la sunna. Puis aussi, on aimerait en même temps euh, yani, demander à tous les groupes et toutes les mosquées et tous les individus, les individus et les personnes à Montréal et en Europe et ailleurs dans, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans qui appellent les musulmans à la démocratie et à ces idées-là, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de cesser de, suivre cette voie et d'appeler les musulmans à l'égarement de cette façon et euh, d'unir les musulmans sur la bonne aqidah et sur la vérité et de cesser la division et l'égarement.